ԽՍՀՄ օրենքներին լիովին համապատասխանելով դիմել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Գերագույն խորհրդներին խնդրանքով համաձայնություն տալու անցնել մեկ եղբայրական հանրապետությունից մյուսին։ մի Սա փետրվարին էր։ Իսկ որոշումը ընդունված մարզային падգամավորների կողմից արդիական դարձավ ամռան սկզբին, երբ Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը ցույցերի, հանրահավաքների եւ գործադուլների ճնշման տակ վերջապես որոշեց համաձայնություն տալ Ղարաբաղը Հայաստանի կազմ մտցնելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները բառացիորեն 2 օր անց պաշտոնապես հայտարարեցին, որ մարզը իրենց հանրապետության մասն է Դա սпасելի էր։ Անցավ 1 ամիս, եւ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը հերոստատեսությամբ ուղիղ եթերով հերարցակվող լիագումար նիստ անցկացնելով Ղարաբաղը թողեց Ադրբեջանի կազմում։ Խոսելով քաղաքական տերմիններով, դա պետք է նշանակեր հայկական պահանջների վերջը, քանի որ հստակ ազդանշան էր, որոշումը կայացվել է եւ Մոսկվան չի նահանջի։ Սակայն որ ոչ Բաքուն, ոչ էլ Մոսկվան Ղարաբաղը չեն տալու Հայաստանին, նույնիսկ կողմնակի դիտորդին հասկանալի պիտի լիներ հենց սկզբից։ Մոսկվայից ու Բաքվից ստացվող ազդանշանները հստակ ցույց էին տալիս, որ ապավինել Արատաձեռն ժեստի չի կարելի։ Խորհրդային միության իշխանությունները սովոր չեն լսելու իրենց յենթակաների կարծիքները ընդհակառակը։ Ենթակաները պիտի լսեն, թե ինչ կասեն իրենց։ Պիտի լսեն ու կատարեն։ Երևանյան հանրահավաքների տրամադրության մեջ ցավի ու դառնության երանգ հայտնվեց։ Աճեց հուսահատության եւ անելանելիության զգացումը։ Եվ այնուամենայնիվ չեմ հիշում, որ իմ շրջապատից որևէ մեկը բարձրաձայն հարցներ. «Միթե այս ամենն իզուր էր»։ Միթե Սումգայիթում ու Ղարաբաղում զոհվածներն իրենց կյանքը իզուր տվեցին։ Կարծում եմ, այդ հարցը հասունանում էր եւ եթե իրավիճակը չփոխվեր, այն վաղ թե ուշ կհնչեր։ Բայց հարցերի ժամանակը չէր։ Մենք ոդքի էինք ելել մեր բողոքն արտահայտելու Մոսկվայի որոշման դեմ։ Գործադուլ հայտարարեցի եւ ես։ Անշուշտ ոչ անհատապես այլ Երևան քաղաքի կառավարման ավտոմատիզացված համակարգերի գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ, որտեղ ինձ մի քանի շաբաթ էր մնում աշխատելու։ Ինստիտուտում մենք երկար ու աղմկոտ օրինական ընդհանուր ժողով անցկացրեցինք, քվեարկեցինք եւ գնացինք Գործադուլի։ Գործադուլ գնալիս հետս վերցրի էլեկտրական Ուկրաինա գրամեքենա, որբիսի ավարտին հասցնեմ ատենախոսությունս։ Այդ օրերին հանրահավաքների քիչ էի գնում։ Ատենախոսությանս ձևավորումը գործնականում խլում էր ողջ ժամանակս։ Այնքան զբաղված էի, որ անգամ գրողների միություն չէի գնում, որտեղ աշխատում էր իմ համակուրսեցի ընկերս Սամվել Շահմուրադյանը, Շախը, ինչպես նրան կոչում էինք։ Արդեն գրել եմ նրա մասին, նա է ինձ տարել առաջին Ղարաբաղյան հանրահավաքին։ 1988 թվականի ամռանը նա արդեն բավականին հայտնի լրագրող ու հրապարակախոս էր, փորձում էր ուժերը նաև որպես գրող։ Երբեմն այնուամենայնիվ այցելում էի նրան։ Երբ մտնում էի նրա փոքրիկ սենյակը երկրորդ հարկում, հաճախ ողջվում էր, որ նա զբաղված է։ Շախը մինչև գլուխը խրված էր Ղարաբաղ կոմիտեի գործունեության մեջ։ Միշտ շտապում էր ինչ որտեղ։ Իր աշխատասենյակում միշտ ինչ որ մեկը կար։ Հերախոսը չէր լռում։ Ծխախոտի ծուխը կանգնած էր սյան պես։ Մի անգամ Շախը ինքը զանգեց եւ առաջարկեց հանդիպել։ Այդ հանդիպումը ինձ համար շրջադարձային դարձավ հասկանալու հակամարտության ողբերգական կողմը։ Մինչ այդ Ղարաբաղյան շարժումը ինձ համար զուտ Երևանյան իրողությունների մեջ էր տեղավորվում։ Գնալ հանրահավաքներ, քննարկել քաղաքական իրողությունը, օպերային հրապարակ պարտադիր կերպով հաճախել, եթե այն շրջափակված չէր զորքերով, գործադուլներին մասնակցել։ Ընդ որում, Ադրբեջանում եւ Հայաստանում արդեն լսելի էին դառնում էթնիկ զտումների մասին շշուկները, Արդեն կարելի էր լսել Ադրբեջանի տարբեր քաղաքներում հայերի տների թալանի մասին պատմությունները։ Արդեն մեզ էին հասնում պատմություններն այն մասին, թե ինչպես են ադրբեջանցիները հեռացել Հայաստանի ինչ-որ շրջաններից բայց իմ աշխարհն ու իմ ըմբռնումը դեռ զուտ Երևանյան էին։ Երբ հանդիպեցինք, Շախը խնդրեց օգնել այդ պահին մի գրքի վրա իր ինտենսիվ աշխատանքի հարցում։ Գիրքը պիտի կոչվեր Սումգայիցյան ողբերգությունը ականատեսների վկայություններով։ Անմիջապես համաձայնվեցի։ Իմ անելիքը հետևյալն էր։ Նա ինձ տալիս էր ձայներից Սումգայիթից մի փախստականների հարցազրույցի ձայնագրությամբ։ Ես պետք է վերցանեի այդ հարցազրույցը, մեքենագրեի տեքստը, տայի շախին ու նրանից ստանայի հաջորդ ձայներիզը։ Գործը կատարեի այնքան, որքան ի վիճակի էի, քանի որ ձայներից ները Սումգայիցյան ջարդերից տուժածների պատմություններով 50-ից ավելի էին։ Անշուշտ իմ ձեռքերով անցան ոչ բոլորը, երևի 10-12-ից ոչ ավելի։ Հիմա եմ հասկանում, որ շախը ինձ խնայեց, չթողնելով անմիջական շփվել Սումգայիթի փախստականների հետ։ Նրանց ձայնագրված պատմությունները ուր միայն ձայներ էին, առանց դեմքերի ու աչքերի, առանց դիմախաղի ու ժեստերի, ինձ այնպես էին ցնցել, որ կարելի է հասկանալ, թե ինչ աստիճան ծանր պիտի լիներ հանդիպումը այդ մարդկանց հետ։ Բացի այդ, նա միանգամից հայտնեց, որ չի ցանկանում գրքում հիշատակել անունս։ Հասկացա, որ ինձ պաշտպանում է Պակի հնարավոր հետապնդումներից իսկ այդ ժամանակ արդեն Պակը կոմիտեն հետևում էր իր յուրաքանչյուր քայլին։ Մի խոսքով, վերցրի առաջին ձայներիզը, եկա տուն, դրեցի ձայնարկիչի վրա, դրեցի ականջակալներս, ուղեցի գրամեքենան։ Հաջորդող 3 շաբաթները ես ապրում էի տարօրինակ, անբնական կյանքով։ Առավոտյան նախաճաշում էի եւ գնում աշխատանքի։ Արդեն դպրոց, ուր ռուս գրականություն էի դասավանդում։ Իսկ երեկոյան նստում էի սեղանի մոտ, դնում ականջակալները եւ գլխիս էին թափվում սարսափելի ողբերգություններ։ Կանացի եւ տղամարդկային ձայները պատմում էին սահմռկեցուցիչ պատմություններ այն մասին, թե ինչպես էին մարդիկ թաքնվում ընդհատակում, իսկ իրենց բնակարաններն էին մտնում ջարդարարներն ու կողոպտիչները, ինչպես էին կոտրում տան դռները, ինչպես գազանաբարո ամբողը տնից տուն էր մտնում երիտասարդ հայկին գտնելու եւ բռնաբարելու։ Պատմում էին անգույն ու օտարացած, երբեմն զգացմունքային, հաճախ լալագին Դրանք աներևակայելի տեսարաններ էին, բացարձակ վայրի պատմություններ անհարիր 20-րդ դարի վերջերին։ Մեկն ասում էր. «Մտան մեր տուն, չնայելով հատակին ընկած սպանված մարդու վրա սկսեցին երկու սենյակների թալանը»։ Մյուսը հիշում էր. «Երբ ինձ ծեծում էին, Պատառոտում հակոստս ես չէի զգում ոչ ցավ, ոչ ամոթ, ողջ ուշադրությունս Կարինեի վրա էր»։ Երրորդը ասում էր. հայրս ընկած էր անգիտակից, ուղեղը երևում էր աչքերը արյան մեջ, գլխի վրա խորը վերքեր, խփում էին արմատուրայով։ Մեկ ուրիշը պատմում էր. մի եղբայրս ընկած էր տան դիմաց մուտքի մոտ, մյուսը կողային կրակի տակ։ Սումգայիթի փախստականների պատմությունները, որ ես լսում ու վերցանում էի երեկոյան, ազդում էին ինձ վրա սարսափելիորեն։ Գրեթե չէի կարողանում քնել։ Այն 3 շաբաթների ընթացքում, որ աշխատում էի շախի ձայների զների վրա, ստիպում էի ինձ քնել։ Ուշ գիշերը պարկում էի բաց աչքերով, միջև լույսը բացվելը։ Հետո քնում էի մի երկու ժամ։ Առավոտյան պիտի դպրոց գնայի։ Սումգայիցյան ողբերգությունը ականատեսների վկայություններով գիրքը շուտով հրապարակվեց։ Գրքում ես ունեի ընդամենը մի քանի հարցազրույց։ Մինչդեռ տեքստերի հիմնական մասը, որ ես էի պատրաստել, պիտի հրապարակվեր գրքի երկրորդ հատորում, որն այդպես էլ լույս չտեսավ։ 1988 թվականը ծանր անցավ։ Նոյեմբերին Մոսկվայում տեղի ունեցավ Սումգայիցյան ջարդարարների մի խայտարակ դատավարություն – Սա միայն մեկն էր դատավարությունների այդ շարքից։ Քրեական գործը մասնատեցին բազում աննշան գործերի, բարեխղճորեն խուսափելով էթնիկ հիմնավորումից ջարդարարներին դատեցին Վոլգոգրադում, Վորոնեժում եւ այլուր։ Կարևորն այն էր, որ գործերից շատերը Բաքու եւ Սումգայիթ ուղարկվեցին։ Նշված գործողությունների արդյունքում միայն աճեց զգացումը, որ գլխավոր ջարդարարներն անպատիժ մնացին։ Դա ավելի սրեց իրավիճակն ու խորացրեց հակամարտությունը։ Նոյեմբերի 23-ին, երբ մեծ բազմություն հավաքվեց օպերային շենքի մոտ, որտեղ անցեր կացվում Գերագույն խորհրդի արտահերտ նիստը, Երևանում հայտարարվեց պարետային ժամ։ Նույն գիշերը քաղաքի փողոցներում տանկեր ու զրահատեխնիկա հայտնվեց։ Երեկոյան 10-ից հետո տնից դուրս գալ չէինք կարող։ Ձերբակալում էին բոլորին, նույնիսկ նրանց, ովքեր դուրս էին եկել աղբը թափելու։ Ստանդարտ պատիժը 30 օր ձերբակալություն, դատում էին առանց խոսակցության։ Մի քանի օրից ամեն ինչ կարգավորվեց։ Զինվորները, որ մինչ այդ սպառնալի նստած էին զրահատեխնիկայի վրա, սկսեցին տները մտնել եւ ուտելիք մուրալ Երևանցիները նրանց կերակրում էին ծխախոտ, ջուր եւ արաղ տալիս։ Դեկտեմբերի 7-ին առավոտյան ժամը 11:41 րոպեին ես արդեն 8-րդ դասարանում դաս էի տալիս։ Հանկարծ աղմուկ լսվեց, աղջիկների ճիչ։ Դուրս նայեցի պատուհանից ու տեսա դիմացի մայթի երկու բարձրահարկ շենքերը թեքվեցին դեպի իրար, հետո կտրուկ հեռացան։ Դպրոցի շենքը ցնցումն էր։ Դա սպիտակի երկրաշարժն էր։ Հաջորդ օրերը միաձուլվել եւ մի չդադարող մղձավանջ էին դարձել։ Ժամանակը կորցրել էր շարունակականությունը եւ դադարել ընթանալ, տրոհվելով առանձին պատկերների։ Այդպես պատկերներով էի հիշում այդ օրերը։ Մահացածների անհայտ մարմինները երկշարք դրված էին Լենինականի Լենինի հուշարձանի պատվանդանի մոտ։ Տասնյակ դագաղներ կույտ-կույտ թափված էին Սպիտակ քաղաքի մարզադաշտում։ Մարտիկ, որ կարդում էին Երևանյան հիվանդանոցների դռների վրա փակցված վիրավոր մարդկանց ցուցակները, տնքացող կին, որ կախվեց պատոհանից եւ տան թեքված պատով սահեց դեպի ցած։ Իսկ տան մեջ մնացել էր իր ամբողջ ընտանիքը։ Շատերի համար երկրաշարժն ու Ղարաբաղյան շարժումը անբաժանելի դարձան։ Դրա համար էլ Հայաստանում հավատում էին արհեստականորեն ստեղծված երկրաշարժի դավադրական տեսությանը։ Հիմա 30 տարի անց կարծում եմ, որ 1988 թվականն ինձ համար սկսվեց փետրվարի 21-ին եւ ավարտվեց դեկտեմբերի 7-ին։ Այդ ամիսներն իրենց մեջ այնքան ապրումներ, իրադարձություններ, զգացական վերելքներ ու անկումներ ընդգրկեցին, որ իրականում մի քանի տարի արժեցան։ Վերջ 4-րդ գլխի